Eh, beraz jakin dugu guk dela sortzi hamak bat egun, Uh, eh, ministeruak eh, kartasuri bat eman zuela gure Baionak Hospitaleko zuzendariari, uh, Glan jaudari, uh, berri zartzen zuela langile gisa Nikola Bonemedo. Guetako, bon, urras handi bat, baina ez aski handia, jakinez lan egiten hanko duela, baina ez mediku gisa, ontsa esplikatu zu gauza hori, Eh, eta beste langune batetan parte hartuko du, aste, aste, astapenean beden, uh, hor bere lana izanen da, uh, jakinez hemen ospitalian, medikuek akto bat edo konsultazione bat egiten dute, dutelarik, ondutik faktura bat berdela muntatu, eta berak Nikola, beraz Nikolak faktura hoi so eginen du, ikusteko nola pagazi berden. den. Hori mm. izanen da bere lana. E, jakinez gu aste astetik aipatu ginuela posibilitate hori bazela bere hausia mm, izan arte, bere zerbitzutik baztertua izan izaitia, eta beste zerbitzut batetan lan egitea ospitalian berean. Baina hori ez zuten onartu, eta hori badu hiru urte pasa, eta hiru urte pasa, ez, ez duela soldateik onkitzen, eta beraz, apilaren lehenetik, berriz onkitzen du.